ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد Cijenina braćo, danas ćemo progovoriti uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu nekoliko riječi o jednoj i tekako bitnoj tematici. Odnosno, ovo bi trebala da bude i tekako bitna stvar za svakog čovjeka muslimana, a to je, govorit o našem odnosu naspram Allahove subhanehu wa ta'ala knjige, naspram Kur'ana. Braću moja draga, kada pogledamo u historiju, vidjet da su muslimani možda, možda prolazili i kroz gora ubijanja, kroz gorije golgote nego što je to situacija danas. Ali je sigurno, braćo moja draga, da se muslimani kroz cijelu historiju nisu odaljili od praktikovanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri kao što je to danas. Nikada se muslimani nisu odaljili od Kur'ana kao što je to danas. Za muslimane Pazite, ovdje kažemo za muslimane. Za muslimane je normalno da čine razno razne grijehe. Spomenut ćemo samo neki. Za muslimane je normalno da jedu kamatu. Za muslimane je normalno da čine prostituciju. Za muslimane je normalno da ne sude po Allahu Allahovim subhanahu wa ta'ala zakonima. Bidati, novotarije na svakom koraku. Sihribazi. Sihribazi najbolje firme koje danas posluju, a kako i ne bi. Niti imaju poreza, niti imaju carinu, niti imaju PDV, niti moraju registrovati firme. Da nije zbog tog posla gortu džehennemu, sigurno je to jedan, možda da kažemo, najprofitabilniji posao u ovom današnjem vremenu. Također, braću moja draga, pokrivene žene, a naročito oni koji nose nikabe, preko svojih lica postale su nekulturne, zapostavljene, smatraju se nazadni. Braćo moja draga, čovjek normalan, zdravog razuma, neće sumnjati da je razlog ovakve situacije kod muslimana to što su ostavili Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Zapostavili su, braću moja draga, Kur'an u svakom pogledu. Zapostavili su njegovo učenje. Zapostavili su razmišljanje o kur'anskim ajetima. I na kraju, možda najbitnija stvar, zapostavili su rad po onome što se traži od njih u Kur'anu. Prije nego što počnemo da govorimo o nekim hadisima koji govore o vrijednosti učenja Kur'ana, da postavimo sebi dva pitanja, braću. Braćo moja draga, da li smo ikada razmišljali o veličini Allahove subhanehu wa ta'ala blagodati prema nama zato što je učinio naša srca da mogu da rezonuju i da mogu da uče Kur'an. I druga stvar, da li smo ikada razmišljali o tome o veličini Allahove blagodati prema nama zato što je obećao da će ostati Kur'an neizmijenjen, autentičan, u originalnom obliku sve do sudnjega dana. Da li smo razmišljali o tim blagodatima? Poslušajmo, braću moja draga, jedan kuranski ajed gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون kaže Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo ti bi vidio kako je poštovanja puno i kako se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Braćo moja draga, da se brdu objavi Kur'an, ono bi se raspalo. Zašto? I strahopoštovanja prema stvoritelju. A mi, jesu li naša srca gora? Zato što ne osjećaju strahopoštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također druga blagodat koju je Allah spomenuo da će čuvati ovaj Kur'an neizmijenjen do sudnjega dana, kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nezelne zikra wa inna lehu lehafidhun mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njime bdjeti zamislite braćo moja draga da druge nacije da drugi narodi imaju nešto što mi imamo kako bi se oni ponosili time a mi mi se stidimo u dosta slučajeva što smo muslimani. Stidimo se što smo pripadnici najodabranije vjere koja je derogirala sve druge vjere. Stidimo se što smo sljedbenici najodabranijeg poslanika, najodabranijeg Allahovog groba koji je ikada kročio po ovoj zemlji. Stidimo se, braćo moja draga, toga. I možemo li kao takvi uspjeti? Nikada. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je izazvao cijelo čovječanstvo da dođu sa nečim sličnim Kur'anu, pa nisu mogli. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala umanjio taj izazov, pa traži od ljudi da dođu sa deset sura, pa nisu mogli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na kraju traži od njih da dođu samo sa jednom surom, pa nisu mogli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبِدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين A ako sumnjate, prijevod značenja ovog kuranskog ajeta, a ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala ako istinu govorite pa ako ne učinite poslušajte pa ako ne učinite a nećete učiniti onda se čuvajte vatri čije će gorivo ljudi i kamenje biti nakon ovog kraćeg uvoda braćo moja draga spomenut ćemo nekoliko nekoliko hadisa koji govori o vrijednosti učenja Kur'ana ne bi li se naša srca probudila Jer kada bi htjeli da spomenimo veći broj, trebalo bi nam sigurno više prostora, možda jedna cijela hudba. Da nije, vraću moja draga, o vrijednosti učenja Kur'ana ništa više, osim hadis, koji ga zabilježio imam Etirmidhi od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu, bilo bi dovoljno, gdje kaže Boži poslanik sallallahu wa wasallame, ko prouči jedan harf, jedno slovo iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, imaće jedno dobro djelo a svako djelo se, kaže, desetorostruko nagrađuje. Pa kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kako ljudi ne bi shvatili pogrešno ove riječi, kaže, ja ne kažem elif la min, da je to jedan harf, već kažem elif, to je jedan harf i zato imamo jednu nagradu. Lam je jedan harf, mim je jedan harf. Svaki harf proučen, braćo moja draga, iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige je jedan sevap u našoj knjizi dobrih dijela. Također, hadis koji je zabilježio ima muslim od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao učite Kur'an, zaista će Kur'an biti šefađija njegovim učačima na sudnjem danu. Brate moj, na sudnjem danu kada ljudi budu bježali od svoje ženi, od svoje djeci, dolazi tebi šefađija. Kur'an, ko će nama doći kao šefađija? možda Dragana Mirković ili neko sličan njoj, zato što smo dali muzici prednost nad Kur'anom. Također u hadisu, koji je zabilježio Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Umara radijallahu ta'ala anhu stoji, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao nema zavisti osim u dvije stvari, a jedna od te dvije stvari čovjek kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao Kur'an i on ga danonočno uči. Također hadis koji je zabilježio imam Etaberanić, a hadis je vjerodostojan kao što je to potvrdio naš hadijski ekspert Mohamed Nasrudin Albani, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, obradujte se ovaj Kur'an, jedan njegov kraj je u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala, a jedan kraj je u vašim rukama. Pa ako se budete držali za ovaj Kur'an, nećete biti nikada uništeni. Braćo moja draga, nakon što smo spomenuli nekoliko ovih hadisa, da se zapitamo gdje smo mi naspram ovih hadisa, koliko smo ovi hadise sproveli u našoj praksi. Koliko muslimana ima koji je rođen u islamu i živi 60 godina. Živi 60 godina, ne zna učiti u Kur'anu. Nije mogao za 60 godina da odvoji mjesec dana pa da pređe sufadu? Je li toliko voliš svog gospodara da nisi mogao uzeti jedan mjesec u 60 godina pa da naučiš sufaru? Je li toliko voliš svoga gospodara? Ima tu i druga jedna grupa ljudi koji znaju učiti u Kur'anu. Ali, nažalost, kada slušate njihov kirajet, poželite da prestanu zbog njihovog mucanja i njihovog mučenja. Šta to ukazuje? To ukazuje da ti ljudi ne žive sa Kur'anom. To ukazuje da ti ljudi ne žive sa Kur'anom. Braćo moja draga, koliko je muslimana koji ne može zamisliti da prođe dan da ne pogleda dnevnik. Ali može zamisliti da prođe dan da ne otvori Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. To može i može gore od toga. Može zamisliti sedmicu, može zamisliti mjesec. Tako mi Allaha ima muslimana koji umru, nisu nikada otvorili mushaf. I kao takav hoće prosperitet, kao takav hoće u džennet. Da mu se Allah smiluje. Braćo moja draga, neprijatelji Islama znaju ovu stvarnost bolje nego što je poznavaju muslimani. Pa ćemo vidjeti dosta puta da ima muslimana koji poznaju po nekoliko svjetskih jezika, ali nažalost, nažalost, ni jedan od tih svjetskih jezika nije arapski jezik. On se stidi kada ga neko upita, znaš li engleski, da kaže, ne znam. Ali se ne stidi da cijeli život živi i da ne zna da uči u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi. Braćo moja draga, učenje Kur'ana, učenje Kur'ana to je samo jedan od ispravnih ciljeva zbog kojih je objavljen Kur'an. Zašto kažemo ispravnih ciljeva? Zato što velik broj muslimana ima pogrešnu viziju zašto je objavljen Kur'an. Tako ćemo naći velik broj ljudi da misle da je Kur'an objavljen da se uči mrtvima za pare. Velik broj muslimana misli da je Kur'an objavljen da bi se mali format Kur'ana stavio u auto pa da čuva auto od saobraćajne nesreći. Velik broj muslimana misli da je Kur'an objavljen da se zamota lijepo u peškir pa kada neko dođe da se zna da je to muslimanska kuća. Da se time pokazuje njegova pripadnost islamu. A malo je oni koji znaju da je Kur'an objavljen, da bi se učio, da bi se o njemu razmišljalo i na kraju da bi se radilo po njemu. Zato kao što smo rekli, čafiri znaju bolje tu stvarnost nego mi. Zato su, braćo moja draga, putem medija i na druge načine odaljili muslimane od Kur'ana, od izvora njihove slave. Nažalost, nažalost, Muzika koja je u islamu zabranjena, zauzela je u srcima muslimana mjesto koje pripada Kur'anu. I još gore, još gore, koliko je bošnjaka koji slušaju pjevačice koje su do jučer bile u redovima agresorske vojske i svojom pjesmom pozivale na ubijanje muslimana. I jadni Bošnjo danas kupuje kasete od te prostitutke Tako mi Allaha ne može čovjek doživiti goru sramotu nego tu. Čovjek musliman više vjeruje onome što čuje na TV-u nego što vjeruje onome što pročita ili što mu neki drugu, drugi kažu da ima u Kur'anu ili u hadisima Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Zato, zato je, braćo moja draga, muslimanska krv najjeftinija krv. Nekada, zbog jedne žene su se spremale vojske, a danas se zbog hiljadu muslimana ubijeni niko ne pomiči. Zato, braćo moja draga, zato što smo ostavili rade, rad po Kur'anu i život po njemu. Poslušajte riječi Allaha. Da ništa od ove hudbe ne zapamtite, ovo zapamtite. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ Efela ta'qilun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi vam knjigu objavljujemo u koju je vaša slava. Pa zar se nećete opametiti? Neće se muslimani lahko opametiti. Allah, stvoritelj zemlje i nebesa im kaže, evo vam knjiga, u njoj je vaša slava. A kažu muslimani, ne, to je vrijedilo za Božijeg poslanika prije 1400 godina. Danas su prošla ta vremena. Allah subhanahu wa ta'ala ti kaže u tome je tvoja slava. A ti kažeš nije. Slava je moja u Evropi. Braćo moja draga, također dosta ljudi ima koji smatraju da je Kur'an objavljen da bi se ljudi mučili radijeći po tim propisima. Poslušajmo kur'anske ajete. Nažalost, mi ne učimo, a da ih učimo, znali bi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Taha, ma enzelna alejke l'Qur'ana li teška, illa tazkiratan li men jahša, tanzilan mimmen halaqa l'arda, was samavati l'ula. Taha, mi ti nismo Kur'an objavili da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji, objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visoki. Braćo moja draga, zasigurno, zasigurno je Kur'an jedini program koji može čovječanstvo, čovječanstvo čitavo izvući iz zablude grijeha i dalaleta na svjetlost, na svjetlost upute, beričeta, blagoslova, poštovanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika a da smo za one koji ne vjeruju u onaj svijet bolnu patnu pripremili. Braćo moja draga, ovi ajeti, a ima ih mnogo, nedvosmisleno ukazuju na obaveznost, na obaveznost pridržavanja za Kur'an, na obaveznost učenja Kur'ana, na obaveznost razmišljanja o Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima i na obaveznost rađenja po onome što u njima. Kao što smo rekli, jedan od ciljeva objavljivanja Kur'ana je i to da se razmišlja o njemu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Efe la yetedebberun al Kur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا A zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kada bi oni razmišljali o Kur'anu, vidjeli bi da u njemu nema kontradiktornosti. Braćo moja draga, šta je dokaz, odnosno ovaj ajet, zašto je dokaz? Dokaz je da je Kur'an objavljen živima, a ne mrtvima. Zato što mrt, mrtav insan ne može razmišljati o Kur'anu. Zato Allah poziva ljude da razmišljaju živi insani, Allahovi robovi. Koristi radi da spomenemo, braću moja draga, Hanefijska pravna škola koja je zastupljena na našim prostorima, Najžešća je pravna škola kada je u pitanju zabranjivanje uzimanja novca za učenje Kur'ana. Najžešće se suprostavljaju tome. To čisto informacije radi da znate. Možda se neko zapita, pa gdje je alternativa ako ne mogu ja svome mrtvom uplatiti tamo negdje na šalteru da mu se što god prouči, šta je alternativa? Islam je vjera koja je došla sa svim alternativama ima alternativa. Bolje ti je, brate moj, da uzmeš te pare i da ih dadneš neku miskinu. Postićeš time tri koristi. Prvo, i on će se okoristiti ko miskin. Ti ćeš biti nagrađen zbog toga zato što se brinješ od svom Megitu, a to će, inšala, dospjeti i do Megita. Druga alternativa, svi mi, braćo moja, znamo neke osnovne sure iz Kur'ana. Znamo svi suru Kulhu Allah. Prouči tri puta tu suru, jer ona vrijedi kao trećina Kur'ana. Prouči tu suru, podigni ruke gospodaru Subhanahu wa ta'ala i zamoli ga da te sevape koji si ti trebao dobiti da upiše to mejitu. To po, po većini islamskih učenjaka je ispravno. A mi, najlakše je samo za naučanik i odnesi tamo, nek se prouči. Ima, kaže, gotovi naučeni, koliko ćeš? Pijet. Daj, priznanicu i selam, ali. Danas Allah uputi. Braću moja draga, malo smo odužili. Na kraju samo da spomenimo, odnosno u zadnjem ovom našem dijelu, da spomenimo nekoliko primjera, da vidimo kako su prve generacije živjela sa Kur'anom, možda se neko i zapita, zašto se uvijek vraćamo na te prve generacije? E, eh, da vam kažem zašto. Prvo, zato što su to generacije koje je pohvalio Allah, stvoritelj zemlje i nebesa i njegov poslanik u više navrata. To su generacije koje su u jednom za istoriju i tekako kratkom periodu uspjeli da postanu vodiči svijeta. Srušili su dvije najjače imperije tog vremena, Je li mislite zato što su bili jači bojno i vojno? Ne tako mi Allaha. Samo iz jednog razloga. Zato što su za vodilju u svom svakodnevnom životu uzeli Kur'an. Je li mislite da bi znali za Ebu Bekra, Omera, Bilala, Selmana Farisiju i druge? Da nisu privatili Islam i da nisu živjeli po Kur'anu. Zaobišla bi ih historija kao što je zaobišla i mnoge druge ali ih je Allah uzdigao zato što su uzdigli Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Braćo moja draga, vidjet ćemo iz ovih primjera da su ovi ljudi živjeli, živjeli sa Kur'anom u svim situacijama, u tuzi, u radosti, u kući, na polju, u miru, u ratu. Oni su noći provodili u ibadetima, a dane radeći po onome što su naučili. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو ومجينا لا نبالي بعدانا أمة نحن رأت أن لها في سعير الحرب إذلالا وشانا قد نذرنا للغد الحر دماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Prije nego što spomenemo nekoliko primjera, gledat ćemo da budemo kratki. Da se upitamo jedno pitanje svako od nas. Odgovor ne treba meni, neka svako sebi odgovori. Brate moj, da li si ikada zaplakao učeći Allahove subhanahu wa ta'ala ajeta? Može li biti srce mu'mina da uči ajete u kojima se govori o patnjama stanovnika džehennema, a da ne pusti suzu? Može li biti srce mu'mina u kojem ima i trun imana da kada čita ajete u kojima se govori o blagodatima stanovnika dženneta da ne zaplači? I kada bi, braćo moja draga, mi učili te ajete, ne bi bilo među nama onih koji kažu a ko je se vratio otuda? I puno bi teže se odlučivali na činjenje grijeha samo da učimo te ajete. Prvi primjer, braćo moja draga, ovo nisu neki svemirski primjeri, želimo samo da dokažimo kako su ti ashabi prve generacije živjele sa Kur'anom u svakom momentu. Abdullah ibn Abbas, Amidžić Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, jedne prilike mu dolazi dok je bio na putovanju vijest da je njegov brat preselio. Šta kaže? Samo kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Zaista smo mi Allahovi i njemu se vraćamo. Zatim je sišao sa jahalice, klanjao dva rekiata i proučio kuranski ajet. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je zaista teško osim poslušnim. Također kada pogledamo u ajete u kojima se zabranjuje pijenje alkohola, pa tamo stoji jedna predaja da je jedan ashab jedne prilike ušao kod grupe ashaba koji su točili i pili alkohol, pa im je proučio kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje alkohol, da ne citiramo ajet zbog skučenosti s vremenom. Šta su uradili? Jesu li rekli dok malo mi to provjerimo, da vidimo je to sigurno? Bilo je ljudi koji su podigli čašu prema svojim ustima. Jesu li je završili? Nisu. Nisu, odmah su prolili alkohol. Alkohol. Ashab kojim je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je strgao prsten s njegove ruke i bacio ga. Nakon što je otišao, kažu ashabi, uzmi prsten, ne moraš se ti koristiti sa njim, ali daj svojoj hanumi. Ovaj hadis je u muslimu. Kaže, neću ga uzeti tako mi Allaha nakon što je ga bacio Boži poslanik. Koliko je muslimana danas koji nosaju na sebi zlato i znaju propis. Znaju propis, da ne znaju to je nešto drugo. Znaju propis, to je, braćo moja draga, razlika između nas i prvih generacija. Zato što su oni govorili se mi'na wa atana, čuli smo i pokorajimo se. A šta mi kažemo? Čuli smo, pa kad ostarimo. Tada ćemo mi to praktikovati. Primjer imama Šafije, rahimehullah. Jedne prilike mu dolazi čovjek i kaže, o imam, kaži mi koji su to izvori naše vjere, iz čega muslimani mogu, mogu crpiti vjeru. Pa kaže imam šatija, prvi izvor je Kur'an, drugi izvor je sunnet, treći izvor je konsenzus. Jednoglasan stav islamskih učenjaka, kaže mu čovjek stop. Kamo dokaz za to da je konsenzus, jednoglasan stav islamskih učenjaka, dokaz u našoj vjeri? Pa je ušutio imam šafija. Kaže mu čovjek dajem ti tri dana, doću po odgovor za tri dana kažu učenici imama Šafije, nismo tri dana vidjeli imama Šafiju na predavanjima. Kada je došlo određeno vrijeme, pojavio se starac, pojavio se imam Šafija, pa mu je citirao kuranski ajet, opet zbog skraćenosti vremena, nemamo ovaj vremena da ga citiramo. Dao mu je odgovor, pa kada je otišao čovjek, kaže imam Šafija, tri dana sam, za tri dana sam proučio Kur'an tri puta. Allahu Ekber, tri puta za tri dana. Jesmo li mi proučili Kur'an tri puta za cijeli život? Ma jesi li ga jednom proučio? Kako ga proučiti kad ne znaš? Pa jesi li makar pročitao prijevod? Zato je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao tog imama Šafju, pa ga mi danas pominjemo ovdje. Zato što je on uzdigao Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jedne prilike su Rimljani opkolili Damask pa su musliman, muslimani izašli da se bore protiv Rimljana. Među njima je bio jedan čovjek, starih godina, šejh, alim. Pa mu je rekao Emir, čovjek se zvao šejh Pendelavi. Pa mu kaže, o šejh, ti imaš razlog, tvoja starost, ti nisi obavezan da ideš u džihad. Šta mu je rekao šejh? Šta mu je rekao šejh? Kaže, mi smo prodali i od nas je kupljeno. Dvije riječi samo. Mi smo prodali i od nas je kupljeno. Aludirajući na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Inna Allaha štara minal mu'minina anfusahum wa emwalahum bi enne lahumul dženne yuqatiluna fi sabili Allahi fejakutulune wa yuqatelun Kaže se Allah je od vjernika kupio živote njihove i metke njihove u zanjenu za džennet kojim će im dati. I taj čovjek je na kraju dana i preselio kao takav. Kaže, mi smo prodali, kupljeno, gotovo. S Allahom imamo trgovinu. I na kraju, braću moja draga, žao mi je što smo odužili, ali molim vas da se strpite još samo dvije minute. Braću moja draga, da učimo Kur'an. Sigurno, sigurno bi našli mnogo kur'anskih ajeta koji su nam svakodnevno potrebni. Braću moja draga, na primjer, našli bi, braćo moja draga, to da moramo čuvati svoje porodice od vatri, gdje kaže Allah Đelešanu, Ja, ejuhalladina, amenu, ku anfusekum wa ehlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون O vjernici, sebe i svoje porodice od vatre čuvajte. Je li čuvanje svoje porodice od vatre na taj način što svoju djecu ne dovodimo u džamiju, što mi ne dolazimo u džamiju. Je li to čuvanje naše djece što naše čerke izlaze kakve one hoće, s kime one hoće, ostaju na polju dokad one hoće. Kako čovjeka nije stid insana i ljudi nakon što bi se trebao stiditi Allaha što njegova čerka ne polugola, gola pred njim sjedi, a on bez imalo ljubomore u svome srcu ne gleda na to je li to braću moja draga čuvanje naših porodica od vatri ja ne mislim da jest našli mi braću moja draga u Kur'anu da moramo biti dobri prema našim roditeljima kako je samo žalosno stanje kada je to u pitanju upitajte starije ljude kako se njihova djeca prema njima ponašaju kako se njihova djeca prema njima ponašaju nažalost ne samo da ne čine dobročinstvo, već dosta puta. Eno sada u novinama čitamo u avazu čovjek izudarao svoga oca i svoju majku. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Gospodar tvoj ti je propisao da njega obožavaš. Nakon toga odma kaže, i da svojim roditeljima dobročinstvo činiš. Odmah nakon prava Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi pravo roditelja. Našli bi, braćo moja draga, stvar kojom ćemo i završiti ovo našu hudbu. Našli bi da su muslimani braća. Našli bi da su muslimani braća gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala innemel mu'minune ihve zaista su muslimani braća. Kako ćemo, braćo moja draga, provjeriti sebe i svoj iman? Da li ostaloj braći muslimanima želimo ono što želimo sebi? Koliko puta neko dolazi, stranac kojeg ne znamo, musliman, pa da Allahu na seždu traži neku pomoć, kao da nije ni zatražio. A da dođe neko iz naše familije, makar nikad u životu da nije pao Allahu na seždu, mi ćemo ga pomoći zato što je rođak. A onog čovjeka zato što je musliman, drugi put, nemamo sitniji. Da učimo Kur'an, braćo moja draga, našli bi to da čovjeku muslimanu treba da bude Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzor u svemu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Zaista vi u Božijem poslaniku imate divan uzor. Allahu ekber. Allah subhanahu wa ta'ala nam kazuje ko nam treba biti uzor. Allah subhanahu wa ta'ala daje preporuku i tezkiju za Božijeg poslanika. A koga mi slijedimo? Slijedimo Ronalda, slijedimo Rivalda, slušamo pjevačice koji tako mi Allaha kada bi se pogledali ovo dunjalučkim parametrima ne vrijede da se slijedi. To su drogeraši, to su homoseksualci, to su ubice, to su alkoholičari i naša omladina slijedi te ljude. Samo da pročitaju ovaj ajet kako bi sretni bili. I završit ovo predavanje hadisom gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame ostavio sam vam dvije stvari, ako ih se budete držali nećete nikada zalutati, ostavljam vam Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu i ostavljam vam sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam. Allahumma a'izzal islame wal muslimin, Allahumma a'izzal islame wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة منهجنا صرحا أرفعا من أقام الدين والدنيا معا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا القائد قد أنا الأوان واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان يا يا يا أبا في كل مكان قم نفك القيد قد أنا الأوان واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا الله الله الله الله غايتنا الله الله الله الله غايتنا